Գործարար կյանք։ Գործարար ջիղ։ Գործարար Արցախ։ Վարսիկ Հարությունյանն է խոսափողի մոտ։ Բարև բարեկամներ։ Ելակը հատապտուղների թակուհին է համարվում, որովհետև ամենից շատ սննդարար նյութեր պարունակում է հենց նա։ Գործարար Արցախի այսօրվա հյուրը Ծովին Արասատրյանն է։ Ամուսնու հետ արդեն մի քանի տարի Ասկերանի շրջանի Այգեստան համայնքում զբաղվում է ելակի աճեցմամբ։ Մշակության գաղտնիքների հանդիպող դժվարությունների մասին է պատմում գործարար կինը։ Բարև ձեզ։ Այսօր դուք Արցախի հանրային ռադիոյի Գործար Արցախ հաղորդման հյուրն եք։ Շնորհակալ եմ հարցազրույցի մեր հրավերն ընդունելու համար։ Ցենք նրանից մասնագիտությամբ դուք մանկավարժ։ Որտեղ եք ավարտել։ Գրիգոր Նարեկացի համալսարանը։ Հետո այնպես ստացվեց, որ ամուսնացաք եւ հաստատվեցիք ծննդով, որտեղից եք։ Մարտունը շրջան գյուղ Սարգսաշեն։ Սարգսաշենից եկաք հասակ Այգեստան այդ հա, ասկերանի շրջան գյուղայգիստան։ Եթե ծնվել եւ մեծացել եք գյուղում, բնականաբար գյուղատնտեսական աշխատանքները ձեզ հոգեհարազատ են, այո։ Այո։ Ծնողները նույնպես զբաղվում էին։ Ելա կարտադրությամբ չէին զբաղվում, բայց գյուղատնտեսությամբ զբաղվում էինք։ Ահա, ի՞նչ էիք անում ինչ տարածքներ եք խնամում, մշակում, այո։ Սովորական գյուղացիքի կարտոֆիլ, ամեն ինչ էլ այն բաները, որոնք գյուղատնտեսության մեջ հիմնականում մարդիկ զբաղվում էր։ Հետո եկաք Այգեստան։ հա, Հետո ստաց Այգեստան, բայց գյուղատնտեսությամբ չենք զբաղվում, ելակը մեր համար էինք, այնքան որ մշակում էինք տան համար, նորաբա, հյութեր։ Հետո տեսաք, որ այդ գործում դուք հաջողություններ եք գրանցում։ Այո, ճանապարհը որ փակվեց, ամուսինս մնաց առանց աշխատանքի, Մի որոշեցինք, որ պետք է շուկահանենք, շուկահանեցինք ելակը։ Ծովինար, կարող ենք ասել, որ մինչև շրջափակումն էլ զբաղվում եք այդ գործով, այո։ Հա, բայց շուկա չէինք անում։ Զբաղվում էինք, բայց շուկա չէինք անում։ Շրջափակումից հետո on-line-եցիք ձեր տարածքները։ Այո։ Այժմ քանի հեկտար ունեք շատ փոքր տարածք է, բայց βέρքը նորմալ βέρք է, էլի։ Եթե եղանակների պայմանները նորմալ լինեն, անձրև չկա, օրը մի 3-4 կիլո կարող ենք։ Շատ են ցանկացողները ցանկացողները շատ են, ողակի եղանակը ցույց չի տալիս, որ բոլորին սպասարկենք։ Փաստորեն, որքանով հասկացա, ելակը ինքը տակ եղանակն է ավելի շատ սիրում, այո։ Հա, այո։ Իսկ առհասարակ որին մշակելը մի փոքր կմահաճ է ինքը, չէ։ Ինչպես է ձեզ մոտ ստացվում, կան հատուկ տեխնոլոգիաներ, դուք տիրապետում եք այդ տեխնոլոգիաներին։ Հատուկ տեխնոլոգիաներ չկան, ուղղակի շիրովական մեր համար զբաղվում ենք։ Մենք ուղղակի շուկա ենք հանում։ Շուկա, որ զանգում են, ուզում են, բերում ենք, էլի տենց հատուկ չեն գնում շուկայում կաղնում, վաճառում։ Եթե հնարավորություն լիներ, ճիշտ ասած պետությանը չենք դիմել աջակցության համար, կարող այլ է տարածքը ընդլայնենք, մեծացնենք, բայց չենք դիմել ոչ մի հարցով։ Ինչու կան պետական ծրագրեր, որոնցով այո կարող եք օգտվել այդ ծրագրերից։ Ինչու չեք օգտվում։ Չգիտեմ, չեն դիմել։ Անհրաժեշտություն չկար ոչ թե անհրաժեշտ չկա, որ շուտափակումից հետո ամուսինս աշխատանքը մնաց առանց աշխատանքի որոշեց որ պիտի ծառայի դրանից հետո դե չեմ դիմել մտածել եմ որ այսքան է հերիք այլ է Սովինար, բայց արդեն պահանջարկը ստիպում է, չէ, որ เป զի ավելի online-եք։ Հա, պահանջարկը պահանջարկ ունենք ստիպում անդե։ Իսկ տնամերձ տարածքում է, թե ուրիշ տեղ չէ, տնամերձ տարածքում, տան հա- Բաքում, այլ Հայաստանում։ Իսկ եթե ասենք online-ելու լինեք, արդեն էլի տան Բաքում պիտի online-եք, թե արդեն ավելի մեծ տարածքներում։ դե, Եթե պետությունը աջակցի, տարածք տարածք ունենք, կարող ենք այդտեղ online-ել։ Այո, տարածք ունեք, սեփական հողատարածք ունեք։ Այո, ունենք։ Ծովինար, բացի այն, ել ինչով եք զբաղվում, ինչ եք մշակում պոմիդոր, խիար, դախտեր, խամբարն քրալ։ Ահա։ Լոբի։ Այո, դեռ շուկա չեք հանում, թե արդեն հանել եք։ Չէ, շուկա չենք հանում։ Ինչու, քիչ է դրա համար։ Չէ, ուղղակի դեռ դեռ չենք ստանում։ Բայց ելի մեծ քանակությամբ է շուկա հանելու եք։ Մեծ քանակությամբ ենք արեցածված դերքը ոնց կլինի։ Ինչ են հուշում նախնական արդյունքները, ինչպիսին կլինի բերքը, թե դեռ վաղ է այդ մասին խոսել։ Դեռ վաղ է այդ մասին խոսել, որտեղ եղանակը ոնց տեսնում ենք, մի օր լավ, մի օր վատ։ Զովինար, դուք փաստորեն երկուսով եք աշխատում, դու եւ ամուսինդ։ Այո։ Ինչպես եք հասցնում։ Ամուսինս մինչև ժամ երկուսը որ աշխատում է, աշխատանքից հետո որ գալիս է տուն, զբաղվում է։ Ահա։ Դա ես էլ քանի որ աշխատանք չունեմ, հիմնականում տանն եմ լինում, դից իրար օգնելով։ Զույնար մի քիչ մամորու մշակման գաղտնիքների մասին խոսենք։ Ասեցինք, որ ինքը շատ բծախնդիր է։ Ինչպես է իրականացվում այդ գործընթացը։ Տարին երկու անգամ է, չէ՞։ Հա, պետք է հետևես, որ այդ խոտ բան չլինի, պետք է մաքրես, պետք է անընդհատ մեջ չլինես։ Ինչ որ քաղում ես մորին, պետք է գոնե ջրես հետո հասցնել, որ հասցնելի եք հապա։ Օրինակ ինչ չի սիրում մորին ըստ քեզ։ Խոտ չի, չի սիրում խոտը։ Ինձ որ մեջ շատ խոտ լինի ու դու չմշակես, ինքը հաստատ դեք չի տա։ Եթե Անդրև է գալիս, ինքը արդեն ինչքան էլ մեծ լինի, տեսակ քոչում է, բացի սա։ Հա, հա, արդեն։ Ահա, քչանում է։ Ահա Չէ որ Անդրևոտա Եվանակը մենք մի քանի օր հաստատ դեպ չենք հավաքի, միջև արև չլինի։ Հետո էլ ինչ է քանում օրինակ։ Ծիլեր կա, ծիլերը կտրում ենք։ Ահա։ Մշակում ենք։ Ամեն օր ծովինար, ամեն օր ինքը հետևողական աշխատանք է պահանջում ես հա, որքանով։ Հա, եթե եղանակը նորմալ է, ամեն օր պիտի մշակես, պիտի ամեն օր մեջ լինես։ Եթե ամեն օր մեջ չլինես, ոնց կարող ես հավաքես։ Ծորինար ասում են, որ շատ է դուր գալիս նաև սողուններին, օծերին։ Ասած այսպիսի բաների դեռ չեն հանդիպել։ Չգիտեմ, չեմ կարա ասել։ Իսկ ասենք ինչ որ դեղեր, չգիտեմ, օգտագործում եք։ Օգտագործում, չէ, դեղեր չենք օգտագործում, որովհետև այդ նույն նորին երեխաներն է ուտում, ես ոնց կարամ տեղերով ինչ որ մեկին վրա բանատել։ Իսկ սովորաբար ինչի համար են օգտագործում այդ դեղերը, որ չփչանա բերքը, թե Չգիտեմ, որ չենք օգտագործել, չեմ կարող ասել։ Ծովինար, իսկ գոյություն ունեն վամորու հատուկ տեսակներ օրինակ։ Հա, կան փոքր տեսակներ, կան մեծ տեսակներ, կան մորու տեսակ, որ նույնիսկ ձմեռը մորի է լինում, նայած մոտ ոնց է, էլի։ Մեր կոնկրետ մերը նորի կա, որ ծները կարողանում են ցտել, մեզ նորի լինում է։ Այդ կախված է իր սորտից։ Ինչպես անվանենք այդ սորտը անունը չգիտեմ ճիշտ ասած, որովհետև ես մինչև ամուսնանալը իրանք այս մորին ունեին։ Ես օրեկա այս մորին կար։ Չգիտեմ էլի անվանում չկար ասել։ Փաստորեն ամուսինդ վաղուց էր այդ գործով զբաղվում։ Հա, համաշխատում է, անծառայում էր, համել զբաղվում էին այդ գործով, ուղղակի շուկա չէին հանում։ Կրվից հետո որ ինքը աշխատանքը փոխվեց, մեզ համար էինք մշակում։ Հետո շրջափակումից հետո հասկացանք, որ կարող են լինել մարդիկ, ով կուզենային թեկուզ երեխաների համար առնեն։ Ուհ։ Քանի որ ինքը շատ բնական է, չէ՞։ Հա շրջափակումից հետո, որ Հայաստանից մորի չեն վերում։ Ներկրում չկա, այո։ Դրա համար որոշեցինք շուկա հանել։ Արդեն դրեցինք, որ վաճառում ենք ով որքան ցանկանում է մեծ քանակության դեպքում ամենակիչը եթե 2-3 կիլո ուզում են բերում է քաղաք առաքում Իսկ եթե լավ է լինում եղանակը, ասենք, ինչքան է ամենաշատը, քանի կիլոգրամ եք հավաքում։ 4 կիլո։ 5 եթե այդ ընթացքում անձրև չլինի, նորմալ եղանակ լինի, 4-5 կիլո կարող ենք հավաքել։ Զովինար, միջև երբ եք հավաքելու։ Միջև հունիսի վերջ, ասենք օրինակ։ Ես կոնկրետ չեմ կարա օր ասեմ, ոնց ստացվել է, ոնց եղանակները թույլ կտան։ Չէ, սովորաբար մորին երկու անգամ է, չէ՞, բերք տալիս, մայիսից մինչև, ասենք, հունիս, թե։ Հունիս է, Հետո աշուն աշնանը անգամ մեզ մորի լինում է։ Այնքան չի լինում, որ շուկահանենք կամ այնքան չի լինում, այնքան որ երեխան ուտում է։ Ա, քիչ է լինում։ Հա։ Ծովինար, իսկ մտածել եք ձմեռվա ժամանակահատվածում ձմեռային սեզոնին, ասեք ինչ որ ջերմոցներում ավելի մեծ քանակությամբ մշակելու համար, քանի որ միշտ էլ պահանջարկ լինում է։ Հա ստացել ենք ճիշտ ասած, մեզ օգնություն, պետության օգնությունը պետք է գա, էլ մենք հնարավորություն չունենք ինքնուրույն ջերմոսներ սարքելու։ Ինչպես դուսրեցի, գրեց հարիս ավուսիլիս առած աշխատանքի էր։ Շուտապավոր ճանապարհը փակվեց, քրմիզինգ 6 ամիս չէր աշխատում։ Այո։ Դրա համար մեր հնարավորություն չեն ներմել ջերմոց կառուցելու կամ ջերմոցը մշակելու համար։ Եթե հնարավորությունը լինի, պետության կողմից աջակցություն ստանանք, կդիմենք, կանենք։ Շատ բարի Ծովինար ջան, եւ վերջում այսպես ձեր առաջկա ծրագրերի մասին մի փոքր խոսենք։ Առաջիկայում բիզնես ոլորտում ինչ եք նախատեսում եւ ինչ ծրագրեր ունեք ծրագրեր չեմ կարող նախորդ խոսեմ, որովհետև ելնելով Արցախի վիճակից հստակ չեն կարող ասենք, էլ վաղը ոնց կլինի։ Բայց եթե ամեն ինչ նորմալ լինի, կզբաղվենք։ Մորու արտադրությունը ավելի կնլայնեք։ Այո։ Սովինար իսկ անասնապահությամբ, ասենք, զբաղվում եք կամ կցանկանայի կզբաղվել։ Կոնկրետ անասնապահությամբ չենք զբաղվում, բայց մինչև պատերազմը զբաղվում էինք, ունենք էլի խորզկով։ Դե հա, նեկապահին ունենք հավեր։ Այո, իսկ ինչու չեք զբաղվում հիմա։ Չունենք։ Ա, ես չունենք։ Տածում է, որ արոտավայրերի այդ պակասի պատճառով։ Բարի, Ծովինար ջան, ես եւս մեկ անգամ պիտի շնորհակալություն հայտնեմ ձեզ։ Ես կորցրել եմ հայրական գյուղս։ Հասկանում եմ հայրենիքն էլ ինչ ցավ է։ Որ հետ եմ նայում հիշում եմ, որ դող չունեմ, չէի ուզենա որ Արցախն էլ կորցնենք։ Այն ինչ ունենք պիտի պահենք։ Եվ ցավը սրտում այդ թախիցը ձեր հոգում շարունակում եք աշխատել, արարել։ Այո։ Շնորհակալ ենք ձեզ։ Հաջողություն ենք մաղթում։ Ելակը թերևս ամենամեծ պահանջարկ ունեցող հատապտուղն է, ինչը թույլ է տալիս արտադրողին օնլայնել եւ ծավալները, եւ տեսականին։ Ծովինարը մտադիր է ավելացնել արտադրանքի ծավալը։ Հուսանք կհաջողի։ Այսքան ենք նախատեսել այսօրվա համար։ Կհանդիպենք։